Նախ օրվա նորությունների մասին համառոտ։ Պաշտպանության բանակի դիրքապահների կողմից խոցվել է հակառակորդի հետախուզական նպատակներով գործողության մեջ դրված անօթաչու թռչող սարք։ Վլադիմիր Պուտինին Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ շնորհավորական ուղեր զհղել նախագահ Բակո Սահակյանը։ Շարունակվում են պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանի հանդիպումները Ավստրալիայում։ Մայրություն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ հանրապետության շրջաներում կազմակերպվում են հավաք միջոցառումներ։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Մեր երկրի ռազմական գերատեսչության մամուլի ծառայությունից հայտնում են, որ 3 ժամը 18:30-ի սահմաններում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծի հյուսիս-արևելյան Թալիշի հատվածում Պաշտպանության բանակի դիրքապահների կողմից խոցվել է հակառակորդի հետախուզական նպատակներով գործողության մեջ դրված անօթաչու թռչող սարք։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ընտրություններում տարած հաղթանակի արդիվ երեք նախագահ Բակո Սահակյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Վլադիմիր Պուտինին։ Ուղերձում ասված է. «Հարգարժան Վլադիմիր Վլադիմիրի, Ընդունեք իմ անկեղծ շնորհավորանքները Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի ընտրություններում ձեր բացարձակ հաղթանակի կապակցությամբ, որը մեկ անգամ եւս հաստատեց ձեր վաստակած հեղինակությունը ռուսաստանցիների մոտ եւ դարձավ Ռուսաստանի սոցիալ-տնտեսական շարունակական զարգացմանն ու բարգավաճմանը, միջազգային ասպարեզում նրա շահերի պաշտպանությանն ուղղված ձեր ջանքերի համաժողովրդական աջակցության վկայությունը։ Արցախում բարձր են գնահատում ձեր անձնական ավանդը եւ Ռուսաստանի Դաշնության որպես ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահ երկրի դիրքորոշումը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության համապարփակ եւ արդարացի կարգավորման գործում։ Համոզված եմ, որ Ռուսաստանը այսուհետ եւս կշարունակի ջանքեր գործադրել տարածաշրջանում խաղաղության պահպանման ու ամրապնդման, կայունության ու անվտանգության ապահովման գործում։ Մեկ անգամ եւս շնորհավորում եմ ձեզ, հարգարժան Վլադիմիր Վլադիմիրի, եւ մաղթում ձեզ ձեր բոլոր հարազատներին ու մերձավորներին քաջառողջություն, հաջողություններ եւ բարեկեցություն, Ռուսաստանի ժողովրդին խաղաղություն ու բարգավաճում։ Ասված է նախագահ Բակո Սահակյանի շնորհավորական ուղերձում։ Աշխատանքային այցով Ավստրալիայում գտնվող Արցախի հանրապետության պետական նախարար Արայիկ Հարությունյանը նոր հարավային Ուելսի նահանգի վարչապետ Գլեդիս Բերեջիկլյանի հետ մարտի 18-ին մասնակցել է Սիդնեյի հայ ավենտարանչական ընկերակցության արարողությանը։ Եկեղեցական միջոցառումից հետո Արայիկ Հարությունյանը եւ Գլեդիս Բերեջիկլյանը մտքեր են փոխանակել հայրենիք սփյուռք կապերի վերաբերյալ։ Նոր հարավային Ուելսի նահանգի հայազգի վարչապետը Արցախի պետնախարարից հետաքրքրվել է նաև նրա այցի ընթացքից։ Արայիկ Հարությունյանը Գլեդիս Բերեջիկլյանին շնորհակալություն է հայտնել ցուցաբերած ուշադրության համար, նշելով, որ շնորհիվ ավստրալահայ կառույցների գործադրած ջանքերի բոլոր հանդիպումները անցկացվում են բարձր մակարդակով։ Պետնախարարը մասնակցել է նաև հայ ավենտարանչական ընկերակցության 100-ամյակին նվիրված ճաշկերույթին, որի ժամանակ հանդես է եկել ելույթով։ Ռայիկ Հարությունյանը այցելել է նաև Սիդնեի Սուրբ Հարություն հայկական եկեղեցի, որտեղ նրան ընդունել է հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու Ավստրալիայի եւ Նոր Զելանդիայի թեմի առաջնորդ Տեր Հայկազուն եպիսկոպոս Նաջարյանը։ Հոգևոր առաջնորդը ողջունել է պետական նախարարի այցը Ավստրալիա եւ նշել, որ Սփյուռքը մշտապես գտնվում է Արցախի կողքին։ Իր հերթին Արայիկ Հարությունյանը շնորհակալություն է հայտնել Տեր Հայկազուն եպիսկոպոս Նաջարյանին ջերմ ընդունելության համար, ընդգծելով հայ եկեղեցու կարևոր դերը հայապահպանության, ինչպես նաև հոգևոր ու հայեցի ճիշտ դաստիարակության գործում։ Զրուցակիցները անդրադարձել են հայրենիք սփյուռք կապերի ամրապնդմանը, ապա պետական նախարարը մասնակցել է սուրբ պատարագին։ Իսկ երեք Արայիկ Հարությունյանը այցելել է Սիդնեյի հայ բարեգործական ընդհանուր միության Ալեքսանդր Ամենորյա վարժարան եւ համազգայինի Արշակ եւ Սոֆի Գոլստեն ճեմարան, որտեղ հանդիպել է ուսուցչական եւ աշակերտական ազնագազմերի հետ ծանոթացել կրթօջախների պայմաններին։ Նա բարձր է գնահատել հայկական կրթական հաստատությունների դերը Սփյուռքում եւ ջերմ ու անմիջական զրույցի ընթացքում պատասխանել նրանց հետաքրքրող հարցերին։ Հիշեցնենք, որ Արայիկ Հարությունյանին IT ընթացքում ուղեկցում է Ավստրալիայում Արցախի հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ Քայլար Միքայելյանը։ Պետական նախարարի աշխատանքային հանդիպումները Ավստրալիայում շարունակվում են։ Լեռնային Ղարաբաղի հարցի խաղաղ կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անվտանգության առաջնահերթ խնդիրն է։ Մեր դիրքորոշումը անփոփոխ է։ Երեք պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքի մասնակիցների հետ հանդիպմանը ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը։ Մի բան ակնհայտ է. մենք շարունակելու ենք բանակցությունները եւ մեր գործընկերային շփումները ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահների հետ բայց Բաքվից անընդհատ հեղեղվող սպառնալիքների պարագայում զինված ուժերը մեր հենարանն ու կռվանն են։ 2016 թվականի ապրիլյան գործողությունները հակառակորդի կողմից ուժերի հարաբերակցություն ուստուգելու խոշոր փորձ էր։ Նրանք իհարկե այդ փորձը տանուլ տվեցին։ Մենք պետք է հետևողական աշխատենք եւ մշտապես պատրաստ լինենք հակադարձելու ուժերի հավասարակշռությունը խախտելու հակառակորդի բոլոր խոշոր եւ մանր փորձերին։ Մենք բազմիցս ցույց ենք տվել հակարակորտին եւ պետք եղած դեպքում կրկին ցույց կտանք ռազմական ճանապարհով Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծելու անհերանկարայնությունը։ Եվ ամեն անգամ որքան գրագետ, որքան ցավալի պատասխան կարողանանք նրանց տալ, այնքանով մենք այդ մտայնությունը նրանց գիտակցության մեջ կամրապնդենք։ Մեր հետևողական աշխատանքի հիմնական նպատակն է լինելու հակառակորդի մեջ հենց այդ գիտակցության ամրապնդումը։ Մասնավորապես ասել է Սերժ Սարգսյանը զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքի մասնակիցների հետ հանդիպմանը։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը հրապարակել է զինված ուժերի զարգացման 7-ամյա ծրագիրը։ Այն տեղակայված է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքում։ 18 էջանոց փաստաթուղթը կրում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի 2018-2024 թվականների արդիականացման ծրագիր անվանումը։ Արդիականացման ծրագրով նախատեսված համալիր ջանքերի շնորհիվ կապահովի զինված ուժերի վստահ մուտքը կայացման 4-րդ տասնամյակ, որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության գլխավոր երաշխիք։ Այդ երաշխիքը ծառայելու է որպես հավանական հակառակորդների զսպող գործոն, ազգը բանակ հայեցակարգի իրագործման հուսալի աղբյուր եւ միջազգային արդյունավետ գործընկերության ծավալման հարթակ։ Նշված է փաստաթղթում։ Միջազգային հանրության կողմից գնահատականների բացակայությունը Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ Ադրբեջանի նախագահի տարածքային նկարտումների հարցում ել ավելի է ողջևորում Ադրբեջանի նախագահին։ Այս մասին Թվիտերյան իր էջում գրել է Հայաստանի արտգոսնախարարության մամուլի քարտուղար Տիգրան Բալայանը, անդրադառնալով Ալիևի նոր հայտարարությանը այն մասին, թե Հայաստանի մեծ մասը Ադրբեջանի պատմական հողերն են։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի նախագահի տարածքային նկարտումների հանդեպ պատշաճ միջազգային արձագանքի բացակայությունը դրթել է Ալիևին ել ավելի մեծ տարածքային պահանջներ ներկայացնել ասվում է Տիգրան Բալայանի Twitter-յան գրառման մեջ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Ստեփանակերտի Քրիստոփոր Իվանյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում մեկնարկեց Արծվիկ ռազմամարզական խաղերի հանրապետական փուլը, որին ներկայեին Արցախի հանրապետության կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը, պետական այրեր, գեներալներ, հյուրեր։ Վարսիկ հարությունն է պատմում. Ամեն տարի Արցվիկ ռազմամարզական խաղերի մեկնարկը տրվում է մարտ ամսին։ Այս տարվա խաղերը նվիրվում է Արցախյան շարժման 30-ամյակին։ Սա նշանակում է, որ հանրապետության հանրակրթական դպրոցների բարձր դասարանների աշակերտները ավելի մեծ պատասխանատվությամբ են մասնակցում խաղերին, դրանով եւս մեկ անգամ ապացուցելով, որ նրանք արժանի հետնորդներն են իրենց հայրերի ու պապերի։ Հյուրերին ու Արցվիկներին առաջինը ողջունեց կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Նախ ուզում եմ ողջունել բոլորիդ եւ շնորհավորել Արտվիկ ռազմամարզական խաղերի մեկնարկի առիթով։ Վարժարանի սաներից շատերը, որ ձեր տարեկիցներ են, տարիներ անց համալրելու են մեր պաշտպանության բանակի սպայական կազմը, քանզի նրանք իրենց համար որպես մասնագիտություն են ընտրել ռազմական գործը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարի ազնագազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ գեներալ-մայոր Վարդան Բալայանն իր ելույթում նշեց, որ Արցախում դպրոց բանակ համագործակցության մակարդակը կարելի է օրինակելի համարել եւ Արցախի ռազմամարզական խաղերի կազմակերպումը դրա վկայությունն է։ Համարհաճելի է միշտ ներկա գտնվել այս միջոցառմանը, ամեն տարի ավանդական դարձած միջոցառմանը, որը գիտեք որ հիմք է դրում ռազմայնասիրական դաստիարակության ամրապնդման, եւ կասեի որ բանակաշինության գործընթացին բայց մենք գիտենք որ այսօր մեր բանակը զինված է այնպիսի սպառազինության եւ տեխնիկայով որի օգտագործումը եւ նպատակին հարվածացնել հակառակորդին բանջում ունենալ բանիմաց գրագետ զինվորներ Բարձր գնահատելով դպրոցականների կողմից ամենամյա ռազմամարզական խաղերի անցկացումը ազգային ժողովի պատգամավոր Լեռնիկ Հովանեսյանը մասնավորապես ասաց. 1988-94 թվականներին մեր ժողովուրդը կարողացավ ելնել ազատագրական պայքարի եւ այդ ազատագրական պայքարը ավարտվեց երկու պետականությունների կերտմամբ։ Եվ այդ պետականությունները կերտվեցին մեր ազատամարտիկների արյան գնով։ Այսօր մենք պետք է այնպես անենք, որպեսզի այդ երկու պետականությունները ունենան իրենց հավերժական ուղին։ Մարտունու թիմի ցերհերի միջնակայք դպրոցի աշակերտուհի Լուսինե Հարությունյանն իր ելույթում նշեց, որ նման ռազմամարզական խաղերը եւս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Արցախցի պատանին իր ֆիզիկական պատրաստվածության եւ ռազմահայրենասիրական դաստիարակությամբ միշտ պատրաստ է հայրենիքի պաշտպանությանը։ Այսօր մենք անչափ ուրախ ենք եւ ուզում ենք Հերհերի Ալի Սիսերյանի անվան միջնակարգ դպրոցի ուսուցչական եւ աշակերտական կոլեկտիվի անունից շնորհավորել բոլորին այս տոնի արքիվ։ Ես ցանկանալ ուժեղ կամք, ամուր ոչի, առողջություն նորանոր հաղթանակներ նվաճելու համար։ Ռազմամարզական խաղերը բարձր մակարդակով անցկացնելու համար ստեղծված են բոլոր անհրաժեշտ պայմանները, վստահեցնում են կազմակերպիչները։ Ոստի համոզված են, որ երրորդյա մրցույթներում հականատես են լինելու ուշագրավ պայքարի։ Նշենք նաև, որ մրցույթների արդյունքները կամփոփեն մարտի 22-ին Ստեփանակերտի մարզադաշտում։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Քաշաթաղի շրջանում հողագործությանն ու այգեգործությանը զուգահեռ զարգանում է նաև անասնապահությունն ու մեղվաբուծությունը։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Արքոյանը։ Ըստ Քաշաթաղյան անասնապահական սպասարկման կայան փողակի տեղեկանքի ներկա դրությամբ շրջանում 10000 գլուխ խոշոր եւ ծերավոր անասուն։ Համը եւ ծերավորների ցուցը կազմում է 21000-ից ավելի։ Օզերը մոտ 4000 Վերջին տարիներին ավելացել է մեր վարկանիքների քանակը՝ մոտ 6000։ Փաշատական մասնապուժական ստացարկման կայան փողակում գործում է համապատասխան լաբորատորիա։ Շրջանում ընդհանուր աշխատում են 22 համասնապուժներ։ Տնօրեն Արմեն Էլբասյանը այցելեցի շրջանի ամենաարավային բնակավայր՝ Արաքսամետ Մուսնավան քաղաք, որտեղ վերջերս խոզերի աֆրիկյան ջանտախ հիվանդություն է գրանցվել Անդրադառնալով այդ կենտրոնների փաստացին Արմեն Էլբասյանն ասաց. «Ովերը, ոչխարներ միասմբակավորները նույնպես պետք է լինեն իշխողության տակ»։ Շրջանի գլխավոր անասնաբուժը հորդորում է բնակչությանը, որ անասունների հիվանդության դեպքում դիմեն անասնաբուժներին, դեր ծերելով նրանց կողմից նշանակված դեղամիջոցների։ Հերրախոսակապով մեր հաջորդ տեղեկատվությունը ստացվել է Մարտունու շրջանից։ Շրջանի արմիութենական կառույցի աշխատանքներին է անդրադառնում մեր արտահասթիկային թղթակից Կարինե Դադամյանը։ Հանրապետությունում պետական աջակցությունը եւ ուշադրությունն արմիությունների գործնեության նկատմամբ տարեստարի մեծանում են։ Միության կողմից կատարված աշխատանքների շուրջ զրույցի ընթացքում շրջանառկազմակերպությունների միության նախագահ Աշոտ Մակիրոսյանն նշեց, որ գրանցված է 202 սկզբնական արմիությունական կազմակերպություն։ 2016 թվականի համեմատ 2017 թվականին ավելացել է մեկ կազմակերպություն։ Աշխատում են ահմիությունների շարքերը համալրելու, ժողովրդի վստահությունն էլ ավելի նվազելու, աշխատավորների աշխատանքային սոցիալ-տնտեսական իրավունքներին ուշահեն առնչվող պահանջները կատարելու ուղղությամբ նաև ակտիվորեն մասնակցում մեր պետության կերտման, հզորացման եւ խաղաղության համարապնդման գործին։ Անցած տարում սկզբնական կազմակերպություններից արմիության ընթացիկ հաշվին է փոխանցել 17 միլիոն 562245 դրամ համավճար։ Այդ ընթացքում սկզբնական կազմակերպությունները մշակութային, կուսմասայական, ռազմահայրենասիրական միջոցառումների անցկացման եւ նյութական աջակցության նպատակով Ես արմիությունից ստացել են 7 միլիոն 600 հազար դրամ գումար։ 2017 թվականին արմիության 28 անդամի համար ձերքեպեվել առողջարանային ուղեգրել։ Տարբեր սոցիալական խնդիրների լուծման համար արմիության 27 անդամի տրվել է նյութական օգնություն։ Մայրություն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ Մարտունի եւ Ասկերան քաղաքներում կազմակերպվել են հավաք միջոցառումներ։ Ներկայային Արցախյան շարժման կին առաջամարտիկներ, բազմազավակ մայրեր, հասարակայնության տարբեր խավի ներկայացուցիչներ։ Բացման խոսքով միջոցառմանը հանդես եկել Մայրություն հասարակական կազմակերպության նախագահ Հասմիկ Միքայելյանը։ Նա ներկաներին շնորհավորել է Արցախյան շարժման 30-ամյակի կապակցությամբ Միջոցառմանը նա ներկայացրել է մի շարք խնդիրներ կապված աշխատանքի առողջության, սոցիալական բնագավառի, ընտանեկան ավանդույթների պահպանման, բանակում ժամկետային ծառայություն իրականացնող զինվորների դաստիարակության մասին։ Հավաքին մասնակից Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչները հակիչ ներկայացրել են իրենց գործունեության հիմնադրույթները եւ խոստացել հնարավորինս բնակչությանը աջակցել մասնագիտական խորհուրդներով եւ ընդհանցավորել ստացված դիմումները։ Թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հնարեպետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անբավարարություն, ցերեկը սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 3-ից 8 առանձին վայրերում հնարավոր է 15-ից 20 մետր ուժգնությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 9-ից 13, ցերեկը 17-ից 21 աստիճան տաքություն։